Urriak amar gaur ostirala data hau berri hon albistegia duzue berrio zari erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi ego Amerikako resistentzia indigenak kutsaduraren aurkako elkarretaratzea ospatuko du igandean berriozaren. Urriaren amabian eguzki plazan ospatuko duten ekitalditxuan erakutsiko dute kutsadurarekiko kontrakotasuna ekitaldiarekin. Ekuatoria ramazioneak sufritzen duek kutsadura ezagutarazen nahi dute aldi berean kontrakotasuna erakusten duten laguntza naparrekin ingo dira. Eguerdiko ordu bietatik aurrera eguzki plazan bilduko badira ere ekitaldi nagusia zazpietan ospatuko da. Horretan urriak amabiaren baitan beren diskurtsua jakinera eman eta asoziazion de afektados de la petrolera texako elkartea ezagutaraziko dute arratsalderako bestelako jarduerak antolatu dituzte besteak beste Peru, Kolombia, Chile eta Ekuadoreko ikodantzen erakustaldia, Chevron tesaku bideoaren proiektzioa eta Ekuabolei elkarretaratzea. Jarraian antolatzailetariko baten hitzak entzungai. El día domingo 12 de octubre lo dividimos el evento en dos partes. Primeramente eh, recordamos el Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre. Eh, segundo, eh, vamos a lanzar, a hacer el lanzamiento oficial de la organización UDAT que es este que se trata de del apoyo a los afectados por uh, la contaminación de, de Texaco allá en la Amazonía ecuatoriana. Nacho Barriusu berrezarko bizilaguna ikurriñaren zintzilikatze ekintzaren gatik akusatua. Auzipetuek emandako beren lehen deklarazioan hartu zuten eurek eskegi zutela ikurriña ikurrina erabateko segurtasunez zeskegi eta beraiena buruz, txupinazoa arrazoi politikoen ondorio zatzeratu zela nabarmendu zuten epaiketaren lehen egunean gainera kalterik egonez zitesen, segurtasun neurriak hartu zituztela azpimarratu zuten behin eta berri ezala eskegitzean klajea segurua zela azpimarratu zuen deklaratu egin zuen tekniko batek ere atzoa maituriko epaiketan fiskalak bost hilabeteko espetxialdi eska luzatu zuen aldiz, udalak akusazio partikulararen errolean eskaria handitu zuen bi urtetik lau urteko espetxialdira. Inabilitazioa urdea bost urtetan mantendu zuen. Biderkatu Euskara mintzakiden magiarekin. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu diraia da, urain talde idaukie biltze tokia zehaztu eta marmarka Euskarari heltzea. Interesdunek gara ez da biltzate izena emateko zehazki, izena emateko ipea urriaren arte gongo da zabalik udaleko Euskara zerbitzuan baita bederatzi lau zortzi, irureun, irureun da berroita meretzi telefonoan edo Euskara abildua berri berriozar.es elbide elektronikoan. Eta dugun bezala, historia sexual dela humanidad antzeslana ikusgai. Iluna antzerki taldearen eskutik, astebuka era honetan ikusgai izango dugu historia sexual dela humanidad antzeslana berriozarren larun batean atxaldeko zortzietan entzunaretoan eta igandean atxaldeko zazpietan ordea prezioa zazpi eurokoa izango da. karatez diardu zirekiko dugu gaurko kirolen atala hain zuzen ere karateko nafar kirol e, lehen jardunaldia aurreko asteburukaeran ospatu zen hementxe berriozarren. Urriaren lauan berriozarko udalo polikiroldegian Nafarrako kirol jolasen lehen jaurdunaldia ospatu zen bai horretan kumite, kadete eta junior kategoriako karatelariak lehiatu ziren batzuk promozioko bidetik eta besteak bide ofizialetik berriozarko karatelkartearen ordezkari gisa lehiaturiko karatelari bik podiumean goigoian egotzea lortu zuten berrogeita malau kilo baino gutxiagoko kadete kategorian lehiatutako nes neska batetik eta berro eta mairu kilo baino gehiagoko junior kategorian lehiatutako beste neska bestetik. Egur aldiaz mintxatzeko unea du gorain zer diogaurko iragarpenak, garazi? Zerua, odeitxu edo oso odeitxu egongo dela diogaurko iragarpenak zaparda txiki ertainak botako ditu gaur haize, aula eta aldakorra ibiliko da, ego osagaia nagusi, temperaturei daukionez, minimoak gutxi jaitsi eta maksimoak gutxi egoko dira. eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egon puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank you.